bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Mana bu ne'matlarga o'zimni va şükür shukr qilishlikka eslatib qo'ymoqchiman. Albatta, mana bu buyuk ne'matlar bizni sizga nasib qilgan ekan. Mana bu ne'matlarni shukronasi ado etilsa, Alloh subhanahu va taolo bu ne'matini ziyoda qilib beradi. Agar bu ne'matga shukrona qilinmas ekan, Alloh subhanahu va taolo bu ne'matini olib qo'yadi, o'rniga balki azob beradi. Shuning uchun ham bugungi suhbatimizni iymonlashuv mavzusi shukr haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki sabr to'g'risida gapirib, ko'pchilikka sabr degan narsa erish tuyula boshlagan. Endi men shuni shukr haqida gaplashmoqchiman. Biz birodarlar hijratdan oldin va hijratdan keyin ko'p yaxshi va yomon kunlarni boshimizdan o'tkazdik. Har vaqt ne'matlarga shukrona qilgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizlarga ne'matini ziyoda qilib berdi. Har vaqt ne'matini shukronasini ado qilmagan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo turna turli turli fitna va balolar bilan bizlarni baloladi. Mana buni biz ham amaliy ravishda ko'rib turibmiz, birodarlar. Chunki shukr qilishlik hammaga ham nasib etmas ekan. Xo'p, biz boshimizga kelyapgan har bir kunga rozimiz. Albatta bu iymonimizning isboti Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytgandiki, etkendi ki Bismillahirrahmanirrahim "Va ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an katir." Shura surasining 30-oyatda ki qilgandiki, ey insonlar, sizlarga yetayotgan Her bir musibat o'zlaringizni sebepli giden o'zingizni qo'lingizdan qilgan narsa, ya'ni gunoh sababligidan yetadi deb Alloh subhanahu va taolo o'zini ilohiy qonunini xabarini berdi. Va u zot Alloh subhanahu va taolo sizlarni ko'p gunohlaringizni, ya'ni qilgan gunohlaringizni jazosini bermasdan afu qilib yuboradi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Demak, boshimizga yetayotgan har bir musibatni biz o'zimizdan deb bilishimiz kerak. Bu eng birinchi men eslatib qo'ymoqchi bo'lgan nuqtaki, nima yetgan bo'lsa boshimizga albatta bu Alloh subhanahu va taolo bizni o'zimizni kirdikorimiz, o'zimizni xato kamchiliklarimiz sababligidan ekanligini xabarini berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisi muboraklarda marhamat qilgan ekanlarki, qaysi bir odam farzandini bir yog'och tirnab o'tib ketsa yoki uning qadami ya'ni oyog'i qaqilib ketsa yoki uni tomirida biror bir kasallik paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta bu uning gunohi sababligidan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlar. Va Alloh subhanahu va taolo bu odam bolasini ko'p gunohlarini afv qilib yuboradi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlar. Demak bu har birtamizni aqidamiz shundan iborat bo'lishlik kerakki, albatta bizi boshimizga nima yetayotgan bo'lsa, aybni boshqalardan qidirmasdan o'zimizdan qidirishimiz kerak. Har bittamiz o'zimizni xatoyimiz uchun tavba qilishimiz kerak. Biz o'zimizni tekshirishimiz kerak. o'zimizni kirdikorimizdan shu narsa bo'ldi deyishimiz kerak. Va yana ikkinchi sababi Alloh subhanahu va taolo Nur surasida marhamat qilgandiki, "Falyahdharillazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim" deb Alloh subhanahu va taolo Nur surasida marhamat qilgandiki, Muhammad alayhisalomni bir buyruqlariga xilof ish tutayotgan kishilar boshlariga fitna yetib qolishligidan yoki alamlantiruvchi azob yetib qolishligidan qo'rqsin, ehtiyot bo'lsin deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgandi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning ilohiy qonuni bor. Zalika bi anna Alloha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawm ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim va annalloha samiyun alim. Alloh subhanahu va taolo Anfal surasida marhamat qilgandiki kofirlarga Allohning azob yuborishligini sababi bunga sabab Allah subhanahu va taolo bir qavmga in'om qilgan ne'matini to ular o'zlarini o'zgartirmagunlargacha o'zgartiruvchi emasligi deb Alloh subhanahu va taolo o'zining ilohiy qonunini xabarini berdi. Va Alloh subhanahu va taoloni eshitguvchi, bilguvchi ekanligini xabarini berdi. Bu Anfal surasidagi marhamat qilingan oyatida Alloh subhanahu va taolo Rad surasining 11-oyatda ham marhamat qilgandiki, innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim va idza aradallohu biqaumin su'an fala maradda lah fala maradda lahu va ma lahum min dunihi min wal. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgandiki, aniqki to biron qavm o'zlarini o'zgartirmagunlargacha Allah ularinin ahvalini o'zgartirmas. Kaçan Allah biron kavmge yomonlikni, balani yuborishni irada kılsa, bas onu kaytarib bo'lmas ve ular üçün ondan o'zga hakim yoktur deyip Allah subhanehu ve taolo marhamat kıldı. Mana bu ikide ayette Allah subhanehu ve taolo her bir kavmge bir nimet bergan bosa, bu ne'matga toyinki shu qavm shukr qilib, shu ne'matni qadriga yetadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularni boshlariga yomon kunni yubormasligini, agar bu qavm o'zini yomonlik tarafga o'zgartiradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo albatta bu qavmni o'zining balosi, musibati bilan balolashligini Alloh subhanahu va taolo xabar berdi. Bu har bir mu'min kishining aqidasi bo'lishi kerak. nimaga meni holim yomon tarafga o'zgaryapti deb turib, inson o'ziga savol berishligi bilan, demak, o'zini yomon tarafga o'zgarganligiga xulosa qilishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tarbiyalari shundan iboratki, albatta mu'min kishi o'zini o'zi doim nima qilishlik kerak? Doim o'zini tekshirib yurishlik kerak. holi yaxshi tarafga o'zgarayotgan bo'lsa, demak, u Alloh subhanahu va taolo itoat qilyapkan, rasuliga itoat qilyapkan. Agar yomonlikka o'zgarayotgan bo'lsa, bilsinki, albatta u ma'siyatga <coughs> rujo qilyapkan, ma'siyatga burilyapgandir. Asarlarda kelgan ekan Ibn Abi Hatim rahimahulloh rivoyat qilgan bir asarda Allah Subhanehu ve Teala Banu İsrail'den bölgen bir payg'ambarga vahiy kılıp durup turib eken ki o'z kavminge qavminga ki kaysi bir kışlak ahli, kaysi bir üy ahli, ya'ni kaysi bir xonadonda Allohning buyruqlariga itoat qilib turib, Allohni itoatidan, Allohni ma'siyatiga bu qariya kışlak ahli yoki ki xonadon o'zini o'zgartiradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ham mana bu xonadon, mana bu qavm yaxshi ko'rib turgan narsani ularni yomon ko'radigan narsasiga aylantirib qo'yadi deb vahiy qilganligini xabarini bergan ekan. Ya'ni to vaqtiki qaysi bir qishloq ahli, qaysi bir xonadonda, qaysi bir oilada Allohga itoat qilinadigan bo'lsa, bu xonadonni holi yaxshi bo'lishligini agar bular osiylik qilishni boshlashliklari bilan Alloh subhanahu va taolo bularni hollarini ham yomon tarafga o'zgartirib qo'yishligini xabarini mana bu asarda xabari berilgan ekan. Chunki Alloh subhanahu va taolo Saba surasida marhamat qilgandiki, "I'malu ala Dauda shukra va qalilun min ibadiyash shakur" deb Allah subhanahu va taolo Ali Davud, ya'ni Davud alayhisalomning xonadonlariga Allohga shukr qilishlikka buyurib, mana bu shukrona uchun Allohga ibodat qilishlikka buyurib turib, Allah subhanahu va taolo mening bandalarimning ichida shukr qiladiganlari ozdir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men sizlarni kambag'al bo'lib ketishingdan qo'rqmayman, lekin boyib ketishingdan qo'rqaman degandilarki, mana bu boylikni, mana bu kengchilikni, mana bu nozi ne'matlarni shukronasini hamma ham ado qilmasligi bu achchiq bir haqiqat, birodarlar. Yegani non topolmay qolgan vaqtimizda, qochgani joy topolmay qolgan vaqtimizdagi ixloslar, muhabbatlar kenglikka chiqqan vaqtida ko'tara olmay qolganligimiz juda ko'p o'tgan boshimizda. Chunki Alloh taolay aytayaptiki, mening bandalarimning ichida shukr qiladiganlari juda ham ozdir deb Alloh taolay marhamat qildi. Alloh subhanahu va taolo Nisa surasida ham marhamat qilgandiki, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما agar shukr qilib iymonli bo'lsangizlar Alloh sizlarni nega azoblasin deb Alloh taolo marhamat qilgandi. Ya'ni shukr qiladigan bandalarni Alloh subhanahu va taolo azoblamasligini xabarini bergan edi. Va Alloh subhanahu va taoloni bandalarini qilayotgan toat ibodatlariga savob ato etishlik bilan shukr qilguvchi va bilguvchi bo'lgan zotku deb Alloh taolo marhamat qilgandi. Demak, qaysi bir toifa iymonlik bo'lishlik va shukr qilishligi bilan Alloh taolo ularni azoblamasligini xabarini berdi. Biz har vaqt aytdikki, biz Allohning lashkarimiz. Biz Allohning hizbimiz. Biz faqat Allohning buyrug'ini bajaramiz. Faqat Allohning kalimasini oliy qilamiz degan juda ham chiroyli shiorlarimizga ba'zi o'rinda birodarlar biz amal qilmay qo'ydik. لقد نصركم الله في مواتن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين <clears throat> aytib o'tdik biz allohni lashkarimiz Allohning lashkari qanday bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Rasululloh aleyhi ve sellem o'zlarining hadisi muboraklarda va siratda bizlarga xabari keldi. Har o'rinda Allohning lashkariman deb Allohning yo'lida yurgan kishilar Allohga osi bo'ladigan bo'lsalar, Alloh va Rasulini buyrug'ini bajarmaydigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo tarafidan qattiq itob ularga nima mag'lubiyatlar kelganligini mana bu oyatdan biz ta'lim olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijratning 8-yilida Makka fathidan keyin Shavvol oyida, ya'ni oradan 2 oy ham o'tmasdan turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka ga fotih holatlarda kirib kelgan lashkar va unga qo'shimcha 2000 lashkar bilan qarib 12 ming lashkar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka bilan Toyifning o'rtasidagi mushriklarga qarshi 4 ming lashkar to'plagan mushriklarga qarshi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lashkar tortib chiqdilar. Allah subhanahu va taolo Tavba surasining mana bu oyatlarida ana shu Hunayn kunidagi jangni qiyomat kunigacha keladigan mu'minlar yodlariga olishliklarini Alloh subhanahu va taolo ta'lim beryapti. Shak shubhasiz Alloh subhanahu va taolo juda ko'p o'rinlarda sizlarga o'zi yordam berdi. Juda ko'p o'rinlarda sizlarga yordam berdi. Ko'p g'azvalarda sizlarga yordam berdi. Va Hunayn kuni ham sizlarga yordam berdi. Hunayn kuni ham sizlarga yordam berdi. Ana shu kuni sizlarning ko'pchiligingiz, ya'ni ko'pligingiz, soningizni ko'pligi sizlarni ajablantirib qo'ygan vaqtida mana bu sizlarni ko'pligingiz sizlarni biror bir narsada behojat qila olmadi. Yer o'zini kengligi bilan sizlarga torliq qila boshladi. Hattoki sizlar orqanglarga qaramay qochib ketgan kunda ham Alloh subhanahu va taolo sizlarga yordam berdi. Bu lashkarni boshida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turgan edi. Bular dushmanga ro'bora bo'lishlik bilan oralaridan bir kishidan xato sodir bo'ldiki, bugun bizni sonimiz shuncha ko'pki, bizga qarshi hech kim tura olmaydi deb g'ururlanishlik kelib qoldi. Mana bu g'ururlanishlik bilan Alloh subhanahu va taolo mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan lashkarga jangni avvalida mag'lubiyatni yubordi. Lashkar orqasiga qaramay qocha boshladi. 12 ming lashkar dushmanni qarshisida rivoyatga rivoyatga muvofiq bir qo'yni sog'ib olgunchalik turib berisha olmagan ekan. Nimaga? Islom lashkariga munosib bo'lmagan sifat paydo bo'ldi. G'urur paydo bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jang maydonida turishliklari foyda qilmadi endi. Lashkar qocha boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yollarda sanoqli kishilar qoldi. Rivoyatlarga qaraganda bir taraflarda Abbos amakilari, bir taraflarda endi yangi musulmon bo'lgan Abu Sufyon bor edi xolos. Abu Sufyonning islomiga o'shanda Ramazonda Makka fath bo'lgan bo'lsa, 1 oy, 1.5 oy yoki 2 oy bo'lganda xolos. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari minib olgan markab bilan maydonda qoldilarda faqat mingan markablarni oldiga ildamlardilar. Va shu so'zni aytardilarki, men yolg'onchi emasman. Men haq payg'ambarman. Men Abdul Muttalibni o'g'liman derdilar Rasululloh sallam o'zlari minib olgan markabni oldiga ildamlardilar. Ya'ni bir xato sodir bo'ldiki, bu xato Allohning lashkariga munosib bo'lmagan xato edi. lashkar mag'lubiyatga uchrab qocha boshladi. Hatto mushriklar, ro'baralarda turgan mushriklar hayron qoldiki, bu qanaqa jang bo'ldi bu? Bular bizdan 3 barobar ko'p bo'lsa, shunaqangi bir qochib ketishligini ko'rib hayron qolishdi. Alloh subhanahu va taolo o'zini Rasuli Muhammad alayhisolamning duolarini qabul qildi. So'ngra o'zining payg'ambari Muhammad alayhisalomga sakina tushirdi va mu'minlarga sakina tushirdi va Alloh subhanahu va taolo sizlar ko'rmaydigan o'zining lashkarlarini yubordi dedi. Va Alloh taolo kofir bo'lgan qavmlarni o'zi azobladi va mana shu kofir qavmlarning qilmishiga yarasha munosib jazosidir deb Alloh taolo marhamat qildi. Hunayn jangi aytib o'tdik birodarlar. 12 ming lashkardan iborat Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiligidagi lashkar bir kishini xatosi sababligidan jangni avvalda mag'lubiyatga uchradi. Lashkar qocha boshladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abbos amakilariga qaratib aytdilarki, "Ey amakijon, bu bay'ati Rizvon ahlini bay'atini bir yodiga solib qo'ying" dedilar. Shunda Abbos amakilarning ovozi baland kishi edi. Shunda baqira boshladik, "Ey Bayat Rizvon ahllari! Ey ansorlar, ey muhojirlar!" deb turib, har bittalariga alohida-alohida xitob qila boshladilar. Shunda birinchi bo'lib Bayat Rizvon 1400 kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhida o'limga bayat olgan daraxtning ostida bayat bergan kishilar qaytishi qaytishdi. Bayatlari eslarga tushib qoldi, qaytishdi orqaga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atroflarida jam bo'lishdi. Qolgan sahobalar ham qaytishdi va jangning nihoyasi g'alaba bilan tugadi. Juda ko'p g'animatlar olindi, juda ko'p asirlar olindi. Va mana shu ro'paralarda turgan kishilarni ko'pchiligi keyincharoq musulmon bo'lishdi. Mana bu ikki oyatdan biz birodarlar ibrat olishimiz kerak. Vona Shikay, Masud mintaqasida bo'lgan janglar. Bir siqim muhojirlar va ozgina ansorlar. Shuncha qattiq jang. Mukammal bir yil. Kuchlar barobar emas. 80 ming lashkar. Va lekin jangdan keyingi bizning holatimiz biz Bu bitta kishining xatosi edi. Bizlarni ko'pchiligimiz xatoyimiz tufayligidan bizni boshimizga ko'p fitnalar keldi, birodarlar. Bunda men na o'zimni, na biror boshqa kishini istisno qilmoqchi emasman. Hammamizni shunga qo'shmoqchiman, chunki biz bitta kemadagi odamlarmiz. Kema najot topsa, hamma najot topadi. Agar kema halokatga uchraydigan bo'lsa, birodarlar, hamma halok bo'lib ketadi. Vaqtiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta buyrug'ini bajarmaslik uchun Uhud kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, tog'da turgan merganlarga tushmaslikni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta buyruqlari bajarilmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jang maydonida turib turib lashkar mag'lubiyatga uchradi. 70 kishi shahid bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jarohatlandilar. juda katta islom ummatiga zarba berildi. Nima uchun bitta buyruq bo'lmaganligi, bajarilmaganligi uchun. Biz qanchadan qancha buyruqlarga osiy bo'lyapmiz miskin. G'urur bu g'alabani ko'tara olmaslik. Bu ozgina kelgan u ham to'lamas birodarlar. Ozgina g'alabani ko'tara olmaslik. Nimaga Rabboniy bunaqa bo'lib ketdi? Nimaga Sayob bunaqa bo'lib ketdi? Nimaga eski mujohidlar bunaqa bo'lib ketdi deb o'tirib qozilik qilishlik oson. Ular Afg'onistonni olib, urislar Sho'ravini mag'lub qilgandan keyin buzilgan. Biz hali hech qayoq olmasdan turib buzilib ketyapmiz. Hali biz ijtimoiy ish qilmaganmiz hali. Eslating, ko'proq eslating mu'minlarga foyda qiladi. Bu yerda o'tirganlar Ve la uzakki alallahi ahada mu'minlar. Inshaalloh bu foyda qiladi. Alloh subhanahu va taolo Nahl surasida marhamat qilgandiki, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون alloh subhanahu va taolo Nahl surasida marhamat qilgandiki, Alloh o'zi bir zarbul masal qiladi. Bir qishloqni Alloh subhanahu va taolo zarbul masal qilib aytadiki, bu qishloq shunday qishloq ediki, xotirjam, amn omonlikda, rizqi ertayu kech hamma tarafdan to'kin sochin bo'lgan bir qishloqni Alloh taolo zarbul masal qiladi. Bu shunday bir makon ediki, ularga rizqlari hamma tarafdan kelar edi. Ularda amonlik, amniyat, xotirjamlik bor edi. Qalbiy, jismoniy xotirjamliklar bor edi. Va ular Allohning ne'matlariga kufronay ne'mat qilishdi. Yani mana buncha ne'matlarni berganda Alloh taolo bu mufassirlarning aytishlari bo'yicha bu Makka haqida nozil bo'lgandi. Makka Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kilişlerden oldin ham hozirgi kunda ham islomdan keyin ham eng xotirjam joy. <coughs> Hatto Alloh subhanahu va taolo Qur'onda her kim Makkaga kiradigan bo'lsa, u amondadir deydi Alloh taolo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelmasdan oldin Makka ahli hattoki xotirjam safarlarga chiqishardi. Liilafi Qurayshda Alloh taolo marhamat qiladiki, Qurayshga shuncha ne'matlarni bergandiki, qishin yozin tijorat safarlarga chiqishaverardi. Yo'llarda xatar yo'q edi. Alloh taolo bularni nima xotirjamlik, amn omonlik berib qo'ygan edi. Makka birodarlar faqat toshdan iborat. U yerda giyoh o'smaydi. Hatto Ibrohim alayhisalom farzandlarini qo'yib ketayotgan vaqtlarda ayollari bilan aytgandilarki, bu yerda bir nihol o'smaydi degandilar. Lekin hamma mevalar u yerda bor. Hamma mevalar yozin, qishin har vaqt mevalar bor. Mana buncha ne'matlarga ular kufrona ne'mat qilishdi. Shukr qilishmadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu qilgan jinoyatlari sababligidan ularga ochlik va qo'rquv libosini tottirib qo'ydi. Ochlik shunday bo'ldiki, Makka da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyin iymon keltirishmagandan keyin ular nima qilishdi? O'limtiklarni yeya boshlashdi. Qo'rquv, ochlik va qo'rquv bilan Alloh subhanahu va taolo bularni bularga tottirib qo'ydi. Shu libosini kiygizib qo'ydi ularga. Va bu ularning qilmishlarga yarashaydi. Kufrona ne'mat qilishi shunga yarashaydi. Chunki ularning jinoyatlari shundan iborat ediki, va laqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa akhadhahumul azab va hum zolimun. Shak shubhasiz ularga rasul o'zlaridan bo'lgan Muhammad alayhisalom kelgan edi. Payg'ambar bo'lib kelgan edi. Bular bu payg'ambarni yolg'on deb inkor qilishgan edi. payg'ambari yolg'onchi deb kazzobga chiqarishgan edi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ularning Allohning azobi ishlab oldi. Va ular zolim bo'lgan qavmlardir. Ya'ni Alloh taolo ularga zulm qilmadilar, ular o'zlariga o'zlari zulm qilishdi. Fakulu mimma رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة in kuntum كنتم Alloh sizlarga rizq qilib bergan halol, pokiza ne'matlarni yenglar. Va Allohning ne'matlariga shukr qiluvchi bo'linglar. Agar sizlar Allohni o'zigagina ibodat qilmoq qilyapgan bo'lsanglar, Allohni o'zigagina ibodat qiladigan muahidlardan bo'ladigan bo'lsanglar, mana bu yuqoridagi vazifalarni bajaringlar. Halol, pokiza rizqlardan yenglar va yegandan keyin shukr qilinglar. Mana bu Makka ahlini holi edi. Avvaliga ne'mat berilgandi, ne'matga shukrona qilmaslik bilan Alloh subhanahu va taolo ularga o'zini azobini yuborgan. Albatta shukr haqida Sulaymon alayhisalom ana shu chumolilar vodiysdan o'tib ketayotgan vaqtlarida chumoli gapirgan so'zni ishitganlardan keyin mana shu duoni qilgandilarki va qala robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya va ala validay va ala validayya va na'mal solihan tarda va adkhilni bi rahmatika fi ibadika solihin <clears throat> mana shu duoni qilgandilarki ey parvardigorim meni bergan ne'matlaringa menga in'om qilib bergan ne'matlaringa va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr qiladig shukr qilishlikka o'zing tavfiq bergin va meni solih amallar qilishlikka o'zing tavfiq bergin va o'zing rozi bo'ladigan amallarga meni muvaffaq qilgin va mening o'zing rahmating bilan solih bandalaringni safiga qo'shgin deb duo qilgandilar. Ya'ni birodarlar aytayapmiz, shukr ne'matini ko'p eslatishimiz kerak. Chunki Alloh taolo boshqa oyatda ham marhamat qilgandiki, "Va la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid." Agar Alloh taolo qasam ichib turib aytgandiki, agar sizlar mening ne'matlarimga shukrona ne'mat qiladigan bo'lsalaringiz, men uni ziyoda qilib beraman. Agar unga kufrona ne'mat qiladigan bo'lsalaringiz, albatta mening azobim qattiqdir deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, o'tgan ummatlar, o'tgan payg'ambarlarning hayotida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida va o'zimizga yaqinda yashab o'tganlarning hayotida juda ko'p ibratlar bor, birodarlar. Juda ko'p ibratlar bor. Mana bulardan ibrat olib biz shukrona qilishligimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, <coughs> dinda o'zingizdan yuqoriga qaranglar. Dunyoda dunyo masalasida o'zingizlardan quyiga, ostiga qaranglar dedilar. Chunki din amallarini qilishlikda yuqoriga qarasanglar, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, xulafoi roshidin al-mahdiyinlarga, sahobalarga, tobiinlarga, salafi solihinlarga qaraladigan bo'lsa, inson o'zini amalni solishtirib ko'radigan bo'lsa, eng kam amal qilgan, eng yomon inson o'zi bo'lib chiqaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga solishtirib ko'radigan bo'lsa. Agar yuqoriga qaramasa, ya'ni o'zidan o'tganlardan, o'tganlarga qaramaydigan bo'lsa, o'zini atrofiga qaraydigan bo'lsa, o'zidan pastroq amal qilyapkan yoki amal qilmayotganlarga qaraydigan bo'lsa, inson eng pokiza, eng afzal, eng yaxshi inson bo'lib chiqadi. Shayton shu darvozadan keladi-da uni ilib ketadi. Eng afzal inson sensan dedi. Atrofingdagilar hammasi yomon insonlar. Undan pastroqdagilar-ku umuman amal qilmayotgan dedi. Dunyoda quyiga qarashlik kerak. Tevaga emas, Firavonga yetib olaman emas. Shunday insonlar bor dunyodan mahrum bo'lgan, Shunda solishtirib ko'rsa, eng g'ani odam o'zimman dedi. Shunda shukr qilishga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham suhbatimizni ko'pi shukr haqida bo'lyapti birodarlar. Chunki shukr ne'mati bizda bo'lmas ekan, Alloh taoloning azobi qattiq birodarlar. Tatiyveramiz. Shukr endi Faqatgina haligi tavba tavba deydi, bir kishi bir gunoh qilib qo'yadi-yu, ba'zilar quloqini ushlab turib tavba tavba qiladi. Vaholanki tavbani ham o'zining shartlari bor. Tavba qabul bo'lishligi uchun banda bilan Allohning o'rtasida gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, inson Allohga osib bo'lgan amalni qilgan bo'lsa, uni tavbasini mukammal bo'lishligi uchun unda 3 ta shart topilishi kerak. Birinchi, yomon qilyotgan amalidan, gunohdan tiyilish kerak. Ikkinchi nadomat chekish kerak bu qilgan gunohiga. Uchinchisi bu gunohga qaytmaslik kerak. Mana shu 3 ta shart topiladigan bo'lsa, ki u tavba tavba bo'ladi. 4 To'rtinchi tavba bo'lsa, ya'ni bu ikkinchi tavba bo'lsa, bu banda bilan bandani o'rtasida bo'lsa, bir kishini molini o'g'irlab ketib, uyga borib tavba qildim, tavba qildim deb o'tiravermaydi. Uni molini olib qaytarib berib, uni rozi qiladi, 4-shart. Keyin keyin u nima bo'ladi? U tavba tavba bo'ladi. Shuni singarin ha sabr qiling deb sabrni qanaqa sabr bor? Sabr qiling deb qo'yiladi. Allohni toatidagi sabr bor, Allohning ibodatlari, buyruqlarini bajarishdagi sabr bor, Alloh qaytargan ma'siyatlardan tiyilishdagi sabr bor. Ya'ni ko'p sabrlarning turi bor. Shuni singari shukr ham o'zining turlari bor. Ha shukr qilishimizga Allohga shukr, hamd bo'lsin. Bu birodarlar. Bitta ko'z ne'matini shukrona siz ado qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Demak, bu ko'zni beribdi Alloh subhanahu va taolo menga, endi men bu ko'zni faqat Alloh rozi bo'lgan narsaga ishlataman. Qulog'imni shunga ishlataman. O'zimga bergan sihat ne'matiga shukrona shuki, shu ne'matni nima qilaman? Men Robbimni rozi qiladigan amallarni qilaman. Ayağını şükürünü men Allah razı bo'ladigan yo'lga nima qilaman? Mana shu oyog'imni qadam bosaman. Ha biz muhojir bo'lmiz, mujohid bo'lmiz. Nisbiy bir g'alabalar kipti. Endi buning shukronasi nima bo'lishi kerak? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Men dushanba kuni tug'ildim deb bir rivoyatlarda aytgan ekanlar. va shu kunida men roza tutaman dedilar. Ya'ni tug'ilgan kunlarini nishonlab roza tutdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi biz ham mana bu ne'matlarga shukr qilishimiz kerak ekanda degan narsani shukronamiz qachon ado bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, jihad ibodatlarining ichidagi eng tog'ni cho'qqisidagi eng yuqori cho'qqi dedilar. Ya'ni ibodatlarning eng afzali, iymondan keyin eng afzal amal. Mujohidni Alloh taolo Qur'onda maqtadi. Muhojirni Alloh taolo Qur'onda maqtadi. Hattoki "Vaman yahruj min baytihi muhajiran illallohi va rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu alalloh." Kimki uydan chiqsa-yu, niyati muhojir bo'lishlik bo'lsa Alloh va rasuliga, shundoq chiqib hatto hijrat qilgan joyiga yetib bora olmasdan vafot top qoladigan bo'lsa, unga shu hijrat yo'lida vafot yetadigan bo'lsa, ajali yetadigan bo'lsa, uning ajri Alloh subhanahu va taoloning zimmasida. Hattoki hijrat diyorida vafot etgan bilan shahidni olib kelib qo'yilgan vaqtida rivoyatlarda kelishicha sahobiylardan bittasi kelib turib muhojir vafot topganining ustida to'xtadi. "Ya siz shahidni ustida to'xtamasdan muhojirlar ustida to'xtadingiz-ku" deganda, bularni ajri darajasi barobar deb tur oyatni o'qidilar. Ham muhojir, mujohid, shahid bergan jamoat qani bir o'zimizga oyna berib qaraylikchi, biz nima ishlar qilyapmiz? Nima qilyapmiz? Nima o'zimizga yarashadigan ishlarni qilyapmiz? Qaysi bir qavm o'zini o'nglamasa, Alloh taolo ularni o'nglamaydi. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topa olmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topa olmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.